Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike është data 17 17 mars, po ditë e hënë fillim jave Mbas një fundjave të gjatë me ditën e verës përfshirë brenda Kështu që um, Edhe me një mot shumë të mirë Ja, mod i shkëqyër, do, po domethënë mund të jetë pak eksperiencë e dhimshme Për disa që kthehen uh, E vërtetë Le të themi traumatike apo Së paku depresuese. Pjesërisht. Kjo e hëna. Kështu që ne duhet të mundohemi, duhet të punojmë te kjo. Do të punojmë te kjo sot. Të jetë të jetë pak më pak më argëtuese, pak më më alegre. Po. Për këtë Elsa e shpjegon se si jeni juve një. Hello. Si kaluat fundjavën? Mirë, shumë mirë. E patët e patët mirë, e patët. Shpresoj që ta keni pasur. Shumë mirë. Nuk e di ç'keni bërë. Na ndihmoi dhe koha, që ishte shumë e mirë. Ishte. Pastaj tjetër ça bën. Nëse. Është prapë një shprehje popullore. Në të gjitha këto. Po, po, populli ka të gjitha shprehje. Të gjitha këto i kam në mendje, faleminderit. Shumë të ngjashme. Mirë, a do të nisim programin në këtë moment miq të dashur, do të pyesim robotin se sa është ora klubi i mëngjesit, i hapur edhe për ditën e sotme në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s me Blendin, Mierin, Altin, Olsen dhe Lorin. Ora Dhe tani, kalendari historik me Mierin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1861, Italia fiton pavarësinë. Në vitin 1901, u shfaqën në Bernheim Gallery në Paris pikturat e Vincent van Gogh. Në vitin 1917, u zhvillua turneu i parë i bowling për femra në Shën Louis në Amerikë. Pothuajse njëqind gra morën pjesë në këtë veprimtari. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e një, Galeria Kombëtare e Artit u hap zyrtarisht nga presidenti amerikan Franklin Roosevelt në Uashington, DC. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e tetë, u nënshkrua nga Britania, Franca dhe vendet e Beneluxit Traktati i Brukselit, një aleancë pesëdhjetë vjeçare midis vendeve nënshkruese, i cili parashikonte bashkëpunim ushtarak në rast të ndonjë sulmi. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë, shkencëtarët në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley njoftuan se kishin krijuar një element të ri radioaktiv. Ata e quajtën atë Californium, që është i njohur edhe si elementi 98. Në vitin 1951, erdhi në jetë aktori amerikan Kurt Russell. Në vitin 1959, Një kryengritje e madhe filloi në Tibet kundër sundimit kinez. Dalai Lama u largua i maskuar drejt Indisë. Në vitin 1960, u hap në Gjenevë konferenca e dytë e Kombeve të Bashkuara mbi të drejtën detare me pjesëmarrjen e 80 shteteve. Ajo përfundoi më 26 prill pas një marrëveshje. Në vitin 1969, Golda Meir u betua si kryeministre e katërt e Izraelit. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy, njerëzit e bardhë të Afrikës Jugore miratuan reformat kushtetuese për t'u dhënë barazi ligjore zezakëve. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë, një panel i ekspertëve mjekësorë arriti në përfundimin se marijuana kishte përfitime mjekësore për njerëzit që vuanin nga kanceri dhe AIDS. Në vitin 2009, iTunes Music Store arriti në 800 milion shkarkime. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur në program, miq, është eh, sa shkon 7, po shkon 7:10, po është herët në mëngjes, ditë shumë e bukur sot përjashta. Fantastike. Ëm um, kam përshtypjen unë tani e mbrapa do jetë kështu, vetëm se duhet thënë që ka qenë ka qenë ftohtë në mëngjes. Është Nuk është shumë, edhe gjatë darkës, po. Po temperatura maksimale sot do arrijë 22? 22? Oh, wow, drejt, shkëlqyeshëm. Mm -hmm. Iqini goca. Po të shpresoj që fundjava juaj ka qenë e mirë. Ë uh, un un me thënë drejtën nuk nuk arrita. Kjo ishte një fundjavë për t'u shfrytëzuar, për dal nga qyteti për ndoshta ngaqë ishte edhe e gjatë edhe koha ishte e mirë po. mund të bëje ndonjë përpjekje. Nuk mund. E imja ka tingëlluar pak a shumë kështu, doja që t'ju t'ju vë në dijeni të kësaj ë uh, për një moment këtu. Only the cars that pass the test will be allowed to drive in the streets. Oh, when the light is green you can go and when it's red you stop. Okay. Excuse me. Po edhe të mëson më. Se ka kalamajt jo, e i mbi. Këtë mund ta gjeni, këtë mund ta gjeni në YouTube meqë ra fjala. Nëse kërkoni me Tayo uh, The Little Bus, ule pak zënë të lutem. Ëm um, nëse kërkoni me Tayo The Little Bus playlist. Mhm. Do të dalin. Do të dalin. Mund ta luajnë, mund ta luajnë seritë njëra mbas tjetrës kështu. Edhe un mua po më del një Tayo nga e, më hyn një Tayo këtu dhe më del një më del një Tayo nga ana tjetër. Ë uh, po kalamajtë fiksohen ndonjëherë. Edhe i kanë qenë po është është edukative. Edhe gjeje se çfarë është është koreano jugor si film. Oh. Vërtet? Po, oh. ka dhe shumë seri që janë në koreano jugorçe. Po ne kemi preferuar ato anglisht, të paktën bëjmë pak sens se çfarë ndodh. Megjithatë me filmat vizatimorë ndonjëherë jemi ne të rriturit që fiksohemi, jo? Më shumë sesa po, fëmijët. Gjithmonë është. Un jam te Baby TV për vete. Ha. Aty kam nisur. Ti bëmë ato tash. Ka filluar, po po. po, po, po. Me ca libra. Kur hapet ai palloi kështu. Mm. I ke kaluar para meje, kuptoj. Ato ninullat anglishte? Po shikon shumë kështu. Shikon shumë nga këto, po, me ngjyra. Po, me kalamaj. Mhm. Në Berna më çish. Nëse më të pak zonalta që të cilt kanë gëzim se. Po bra, diçka, se këtu je më. Ej, pak më vonë do flasim për uh, një shqetësim, i dashur, do flasim për shqetësimin e deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë, sepse kanë ndodhur. Nuk ka parkim. Po, po, po. po, nuk ka parkim te kuvendi, e keni marrë vesh. Edhe është ngritur komisioni kryetari i komisionit të mediave kam përshtypjen unë. Mm -hmm. Genc Pollo në zyrën e vet është ka ka djersitur këtej, ka djersitur andej, ka shkruar një letër për Ilir Metën. Ah. Ku i ankohet në emër të deputetëve, po. po të grupit, sidomos të jo të grupit, po të komisionit që drejton kam përshtypjen unë, por është një shqetësim që i prek të gjithë deputetët, nuk ka parkim. Duan parkim. Problemi i madh. Gjithmonë ieri, po, është është shumë problem që s'ka parkim. Si nëpër lagje, Po, po, po. Si nëpër lagje në Tiranë, si për aty ku njerëzit jetojnë për ditë 24 orë, 7 ditë në javë, e kupton? S'ka, te ajo ka parkim sa duash, e di. I vetmi vend ku ka parkim. Në Korenë e Jugut, po, në vizatimet e Koresë së Jugut. Ka ka gjithandej përveç se këtu. Ë, uh, nuk e di tash, kështu që ka, po ndihem shumë keq për uh, për deputetët e Shqipërisë. Po do ta do ta diskutojmë pak më vonë këtë. A, se ka ndodhur tek e ti e di këtë trend tash që njerëzit dalin edhe nëpër lagje, policia po, ndonjëherë për shkak se vë gjoba brenda lagjeve kështu. Mm, po. Ëm, që është mbushur me tabela lagje edhe. Është ankthi, po, është ankthi i çdo banori të çdo lagjeje. Po sa. Kam shihën unë. Kur do të vijnë vënë një tabelë mu aty që thotë ndalohet parkimi, pastaj Ti shko, shko zgjidhe. Do ta marrësh në shtëpi. Do shkruaj një letër, do shkruaj një letër për Ilir Metën pastaj. Pa punë. Nuk mund të s'ke çfarë bën. Tani do të shkruaj. Është bërë, është bërë Ilir Meta kështu si si babai benevolent i po. gjithë shqiptarëve, e kupton? Kush ka problem? Kanë problem ata aktorët me teatrin se ç'kishin do ndrrojë emrin ku di unë se çfarë është tak letër Ilir Metës. U zgjidh. U zgjidh. Kështu që, kështu që mendoj që praktikisht çështja e parkimit deputetëve është e zgjidhur. Teknikisht që, që Genci po. shkroi Ilirit, siç ashtu. Nëse është pak shumë S'kemi ku të parkojmë mund, Sa njerëz mund të interpretojnë gabimisht Mendoj unë si qurravitje E kupton mund të thonë që janë qaramanë Dhe po na hëngrët me këto kërkesat për parkime Suan zë slonat në në rrugë. Plus që policia tani ka filluar bën gjoba dhe deputetëve. Te parkimi i bashkisë, nuk ka vend. Jo, nuk ka vend. Te kush parkimi i bashkisë? Aty ku lëmë ne makinat. Jo, pra jo. Nuk ka moj ti tash. Duhet e para duhet të jetë pa lek. Edhe e dyta do të jetë duhet jetë afër afër parlamentit. Afër parlamentit, si çu pa pastaj. Pa. Po afër. Jo, pa i ti e merr në shtëpi. Deri dje nuk paguanin gjoba dhe ishte i zgjidhur si problem hypnin në trotuar. Po. Ndërkohë nënat me kalamaj zbrisnin në rrugë. Po. E kupton sepse Benzi i Gencit do rrinte në trotuar. Tani që Benci Gencit nuk mund të rrinë në trotuar se mund të marrë gjobë. Sepse mund të marrë gjobë dhe që nëna me karrocën me bebe mund të kalojë në trotuar që është i lirë. Po edhe këto nëna. Ka një problem, i shkruajmë Ilir Metës, kupton, ja e zgjidhim këtë. Mund ta zgjidhin që të hypin prapë trotuar, edhe nënat me karroca të zbresin prapë në rrugë edhe ja ku. Nënat me karroca shumë pretendojnë tash. U zgjidh, po nënat me karroca. Nëna me karroca the mund, se mund të jenë ato... plaka qore, mund të jenë po, uh, pleq me bastun, po. mund të jenë fëmijë shkollash, e kupton? Po ti shkruaj një letër Ilir Metës. Scream nga Paolo Nutini, mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit. Ora është tani 7:24 minuta, miq të dashur, do të flasim pak për një temë e cila na prek e, na emocionon që të gjithëve. Kam përshtypjen unë shpresoj të paktën. Ëm um, ka të bëjë me një pyetje që dua Ta nis nga një ndodhi e cila mori shkas nga dita e verës. Ju e dini, të premten ne ishim këtu, ju ishit këtu, ishte po, ditë po, pushimi, po. njerëzit gëzuan, festuan, dolën jashtë dhe hëngrën, pinë, fshinë buzët, pastaj hodhën letrat atje ku mundën. Ku të mundin. Ëm, um, kështu që kemi një foto, mund ta gjeni edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, që tregon gjendjen në cilën ishte parku i liqenit, uh, pak orë mbasi njerëzit kishin uh, ose nga fundi i ditës, po themi, mm -hmm. në ditën e verës. E siç mund të shihet në foto, ishte i mbuluar me hedhurina. Me lloj-lloj qesesh, plehrash, letrash, shishesh e gjysmë sanduiçesh e çfarë. Um, bukur që duket. Dreka e harruar diku këtu. Edhe njëri që është shtrirë atje, nëse e shikon këtu. E shikon këtë tipin e ngushtë. Jo, jo, jo. M'u duk si qese për një moment. Jo, jo, ai është ai është një njeri, është një njeri dhe ai. Ëh, Pyetja është, kjo që ndodhi mbas ditës verës, është mungesë koshash apo është mungesë edukate? Apo kulture apo qytetërimi apo quajeni si çfarë doni juve. Tani unë e di dhe dua ta them këtë paraprakisht. Mhm. Mm që kur ka ngjarje të tilla, kur pritet që të ketë shumë njerëz. Ka edhe fenomene të tilla. Po sigurisht, po ja, zakonisht ka edhe një uh, angazhim për të pasur më shumë kosha. Mhm. Mm më kupton, ndodhin koncerte për shembull sjellin kosha që nuk janë normalisht në ato stadiume atje, por që sepse sepse të sjellësh 30000 veta, duhet që të parashikosh sikur gjysma e tyre të pinë një shishe ujë, bën 15000 mm -hmm. shishe plastike, kështu që diku duhet të shkojnë. Ëm um, në këtë sens mund të kishte pasur ndoshta më shumë organizim më shumë kosha specialë vetëm për atë ditë që që hiqen po, prapë që drejtësh kjo sepse që për atë ditë janë të domosdoshme. Po, je në në një masiv i madh njerëzish që do vinë të festojnë, kështu që mm -hmm. normalisht do prodhojnë edhe mbetje. Mm -hmm. Mund ishte kjo që nuk unë nuk e pashë. Tani ka sto, ka kosha lart e poshtë nëpër park, por uh, këto mund mos jenë. Ka fakt edhe te liqeni, domethënë mjaftueshëm ka. Ka një tre të mëdhenj që Dakor, po dua të them që dua të them që në ditë si kjo duhet të kishte ca. Po, duhet të kishte më shumë. Duhet të kishte pak më shumë. Kjo është një radhë. Thënë kjo, thënë po, kjo. Po. Thënë kjo se nuk është justifikim, por doja që ta thosha paraprakisht. Shikoni ca foto që janë tek tek Peshku pa ujë. Ky është parku i parku Rinia, mhm. këtu në qendër. Wow. Është gjithashtu i pistë. Oh ka një lloj përpjekje nga njerëzit, po të shikosh që të paktën plehrat janë të grumbulluara. Po pra. Në një në një vend, në një hapësirë, këto janë të gjitha gota plastike. Oj oj oj. Në në një tip bari atje. Kuti kartoni? Vërtet. Dhe shishe. Mhm. Mm pa dhe shishe te trungu i pemës. Domethënë janë munduar që shishet t'i hedhin diku në një vend. Po. Diku në një vend. E megjithatë, megjithatë, unë e them me me sinqeritet dhe e them e them pa pa asnjë lloj kompleksi që po t'isha unë nuk do ta kisha hedhur. Domethënë personalisht të paktën e kam e kam ndarë mendjen kohë më përpara që e nuk është që njerëzit mos më shohin, as dua t'ia di fare se çfarë mendojnë njerëzit, por që është pakti im po, me kultura jote veten. Me natyrën. Me natyrën, jo e kam edhe prej kulturës edukatës qytetare e kam. Po, Unë nuk do ta bëj. kulturë kjo, po, kjo po, pjesë. Po patjetër, mund ta quajmë ashtu. Por që që tani kam një letër me cilën kam fshirë buzët për shembull, mund ta fus në xhep. Nuk e hedh në tokë, se duket ajo është e bardhë. Mm -hmm. Atje, edhe edhe edhe duket keq, më bezdis më edhe edhe mua më bezdis, kështu që ta shoh. Shiko, është njësoj. E marr dhe hedh, e hedh, e fus në xhep, e rras në xhep, mbasi kam ngrënë një hamburger, po. Pasi gjen koshin, mund ta hedhësh, nuk kushton asnjë gjë. Dhe s'është problem. Është njësoj si të jesh në ambientet e shtëpisë tënde, je duke ngrënë diçka edhe mbeturinat t'i hedhësh gjithandej. E njëjta formë është edhe po. kjo. Mirë, kur është një fëmijë i vogël, kjo është e kuptueshme, por kur je i rritur. Se thashë mos ishte okay. Jo. Kur je i rritur, atëherë ka diçka që nuk shkon me sjelljen tënde. Tani le t'i përgjigjemi kësaj pyetjes. Kjo kjo figurë shëmtaraqe e shkaktuar në Tiranë. Ë, ka shumë vende, jo vetëm. Në parkun e Rinisë, uh, parku Rinia apo parku i Liqenit apo të gjithë parqet e mm. tjera. Mm. Është mungesë koshash, thjesht mund t'i justifikojmë njerëzit kështu, apo është mungesë qytetarie, është mungesë edukate, është mungesë kulture, mungesë respekti. Është kjo torta tjetër? E pavarësisë? Unë mendoj që apo është është është thjesht një ngjarje që ok, s'kishte kosha dhe dhe i lanë atje. Megjithatë ka qese Blendi. Domethënë mund të flas dhe jashtë radhe Jeri, më fal, po. s'mund ta kishte ti atë, po, por po. unë mendoj që është S'ka problem. Unë është kjo e dyta, që është mungesë kulture emancipimi qytetarie e të gjitha, këto gjërat e tjera. Se një e para edhe në raste të tilla, në rast se do organizoni, është si puna e saj Se gjëra të tilla i shikon për herë edhe nëpër plazh zakonisht kur është sezoni i mm. verës. Mm. E njëjta gjë ndodh. Po i shikon sidomos në fund të sezonit të verës. Po. Mund të marrësh një qese edhe pastaj kur ikën te koshi më i afër mund ta hedhësh. Po ka ka shumë sa ç'flitet nëpër media tona se le të themi këtë gjë tash që kanë 4-5 vjet që vitin e kaluar kishim edhe aksionin të pastrojmë Shqipërinë në një po, ditë. Po, po. Ervioni ishte këtu në studio me ne dhe ka qenë në dhjetëra studio kam përshtypën unë. Njerëzit e kanë parë. Uh, kaq shumë që flitet për për mbajtjen e uh, pastër të mjedisit, kaq shumë që flitet për ekologjinë, kaq shumë sa flitet në Shqipëri tani më për këto çështje. Ti do mendoje që njerëzit janë çik më të ndërgjegjshëm se kaq. Që kur ikin aty para ishin këtu. Por s'e kuptojnë që ata nesër do jenë sërish aty dhe nëse uh, do gjejnë gjithmonë mbeturinat që kanë lënë ata pas, uh, kjo është një problem që e kanë ata në lidhje me edukatën mendoj unë dhe me me kulturën që u mungon. Mm. Po okay. kjo është e njëjta formë pak a shumë siç ndodh nëpër pallate, po në shkallë më të gjerë. Mm -hmm, e vërtet. Kjo është shumë festa kolektive. Po unë i shoh plehrat tash në oborr, te kati i dytë, te kati i parë, që janë hedhur nga kati i pestë. Ku kanë vetëm 5 metra nga pallati koshin e plehrave. Nuk ka kanë kam shumë unë që do të jetë më shumë se përtesa ajo. Ajo duhet të kthehet. Po pra, është kthyer në një sëmundje, e kupton? Sëmundje. S'mund t'i çojë ato te plehrat. Po sa kemi ka e ka e ka sëmundje t'i lërë aty. Po pse? Edhe kur ka kosh e lën poshtë koshit dhe nuk e po, nuk e fusin brenda. Ka diçka që s'shkon në psikologjinë totale këtu. Se ti ti ti mundohesh e thua që ok, siç e kuptoj unë, që nuk jam zheni. Po kjo është një gjë shumë e thjeshtë. Duhet ta kuptojë normalisht çdo njeri, se nuk është ndonjë kërkon ndonjë tashi që ta kuptosh që ok. Është ndonjë çudi dhe diçka që ti nuk e bën dot. Po pra, mund ta kuptojë çdokush. Normal. Prandaj po them pra. Që, okay, le të mos i na ambientet e përbashkëta, le të le ta mbajmë pastër. Le mos i lëmë plehrat atje, tani ça ndodh është që që dikush tjetër i heq me të keq. Po, po. E nga e keqja. Mm -hmm. Ato plehrat, I, sepse nuk mund t'i lësh atje. Do t'i do i shohësh një herë, dy herë, tre herë në ashensor edhe pastaj detyrohesh ti t'i marrësh, t'i marrësh vetë a ku di unë se çfarë, mm -hmm. ose do ta lësh edhe ti fare edhe thua që mirë, po ke fëmijë, ke ke atë tëndën që të bren edhe nuk është zgjidhje kjo. Mm -hmm. Zgjidhja më e mirë është ta kapësh se kush është ky, e ta therësh. Por në Por, kuptimin në kuptimin figurativ, në kuptimin figurativ me me me bisturi domethënë, jo jo në kuptimin kështu me me thika. E kupton? Që ta therësh ngadalë me ditë. Nuk është se do i bëjë shumë përshtypje jo, kam idenë, se nëse ty të bëhet ves vazhdimisht, nuk të bën më përshtypje. Unë kam unë kam e kam gjetur zgjidhjen. Zgjidhja është është e dhunshme, në sensin 20 në sensin kam. Jo, jo, jo, jo, jo në sensin e asaj. Zgjidhja e vetme duhet të jetë duhet të jetë diçka që që t'i djegë. Domethënë qoftë në në formën e një gjobe, qoftë në po, formën po, po. diçkaje kështu. Mm. Sepse me me me të folur e me të ndërgjegjësuar nuk bëhet. Nuk bëhet. Nuk bëhet. Nuk bëhet. 5000 lekë gjobë. Nuk bëhet. Nuk do me dit fare njëri. Nuk të nuk do me dit fare. Nuk ai nuk e di sepse e bën. Nuk e di sepse e bën. Ai brenda kokës së vet. Nuk e di më pse e bën. S'e kupton asaj. Kështu që mendoj që e vetmja mënyrë është kështu t'i. Nuk shkon për te mendimin. Ngec. T'i dhëmbi. T'i dhëmbë duhet duhet marr, nuk e di se si mund të bëhet. Duhet marr, duhet duhet duhet kthyer në një gjë kështu. Siç e kanë jashtë. Nëse qeni yt bën kakën në trotuar, ke ti detyrimin, se kjo është një gjë tjetër. Që ta pastrosh atë. Është vërtet. Patjetër do gjobitesh për atë. Po. A hajde gjejmë një formë që si të gjobitesh, edhe edhe kështu, nuk e di se sa prej jush Ecin nëpër rrugë, por jam i sigur që disa prej jush shkelin kakë qeni vazhdimisht. Po, unë para një jave, jo shkela, po për pak e kisha mendjen e kemi se duhet ta kesh mendjen në Tiranë. Se mund ndodhë ai momenti ku ti përballesh është ai momenti më e quaj mhm, unë. Mhm. Dhe e keqja është që përballesh më shumë se një herë brenda ditës. Me qenin. Po. Merret me një qese, futet dora në qese. Futet dora jote në qese. Kapet gjëja, kthehet qesja nga ana tjetër dhe e hedh në kosh. Dhe ja ku e ke tash brenda një qese dhe e hedh në një kosh atë. Se sa tash keni gjë, po janë ca zonja të rënda. Që i kanë pak kështu e mbajnë qeni, qeni po, kështu. Po, po. Qeni, qeni këtu, qeni këtu shtrëngon në trotuar. E kupton? Ti e shikon, çfarë janë të bëmë? Ai janë me qeni, e kupton se sa se qeni vogël. Kur lëshon qeni një kështu. Ai ai ai. Ai është 300-400 gram. Energy drink. E kuptoj, e kuptoj. Jepi. Jepi pak tash. Na tregon pak si është gjendja në trafik. Jemi pak me trafikun e po, po, kësaj fjalë. Në këtë lidhje të parë, më falni, në këtë lidhje të parë kemi situata me trafik. E kisha fjalën për arsyen sepse ti pse ti lidhesh me ne çdo ditë. Po pra. Arsyen qendrore. Ti Blendi nganjëherë, Blendi nuk e di më, m'i ul pak xhirot e automjetit tim. Atëherë, atëherë, edhe një herë tjetër. Eldi Merolli është e hënë. Është ditë shumë e bukur, fillim jave, ti ndihesh energjik, jemi edhe një herë me xhiro të shpejta. në këtë lidhje të parë Blendi, dy akset kryesore kanë trafik, rruga e Durrësit dhe rruga e Elbasanit kanë probleme. Është rruga e Durrësit fillon nga kthesa e Kamzës drejt semaforëve të Laprakës, drejt rrugës Lord Byron dhe më pas drejt rrethrrotullimit Zogu i Zi. Rruga e Elbasanit ka trafik nga liceu artistik drejt sheshit Bush pa, kalohet dhe ura e rrugës së Elbasanit me trafik. Për momentin pallati me shigjeta dhe aksi i rrugës së Kavajës nuk ka trafik, i gjithë pjesa Nga kombinati drejt qendrës është e kalueshme. Kemi unazën e sipërme rruga Bardhyl nuk ka trafik në dy skajet e saj në zbritje drejt stacionit të trenit është rruga Ferit Xhajko pa trafik, por dhe bulevardi Zhan Dark dhe gjithë bulevardet nuk kanë trafik. Kemi trafik të rënduar në rrugën e Dibrës, afër Selvisë drejt nëntëkatësheve Blendi është shumë e bllokuar vetëm krahu i djathtë që është në zbritje. Kemi rrugën Hoxha Tahsim nga kryqëzimi me rrugën Bardhyl drejt të sheshit Avni Rustemi ka trafik nga farmacia pesë drejt drejt Pazarit të Ri, drejt sheshit Avni Rustemi, por dhe një fluks të rënduar në rrugën Luigj Gurakuqi. Flasim për zonën e Tiranës së Re, këtu Blendi vetëm një rrugë është me vështirësi lëvizje, është rruga Abdyl Frashëri, mjetet që vijnë nga bulevardi Libri Universitar drejt sheshit Uillson ka trafik, pjesa tek Ibrahim Rugova nuk ka probleme, lëvizet lirshëm, të dy pjesët e bulevardeve Gjergj Fishta dhe Bajram Curri nuk kanë probleme, te rruga Sami Frashëri është vetëm një fluks i lehtë afër urës Drejtorisë së Policisë, Sulejman Delvina, Komuna e Parisit, të qarkullueshme, Muhamet Gjollesha duke qenë rruga e Kavajës e kalueshme, normalisht kryqëzohet me të dhe vazhdon drejt Zogut të Zi pa trafik Muhamet Gjollesha. Faleminderit shumë Eldi. Faleminderit Eldi. Mirupafshim Eldi Merolli nga Radio Taxi Classic miq të dashur në klubin e mëngjesit për të na informuar mbi gjendjen e trafikut sot në mëngjes. A hëngrët mirë, punëtorët e pastrimit është një po themi kështu si tip diçiture që ca çuna, nuk e di se kush ia ka vënë kësaj fotos këtu. Mm -hmm. uh, ne kemi vendosur sot në Facebook Por është një foto nga parku i liqenit Që tregon se si uh, është bërë mizerje gjithçka atje Mbasi janë larguar njerëzit që kanë uh, kaluar ditën e verës Një hedhje plehrash kaq shumë flagrante, fyese, po ta shikosh Mizerable Që të vjen turp, të vjen turp Sikur të kesh një mik të huaj, mua gjithmonë nuk e di se pse Ndoshta s'duhet Ta mendosh. Kur jam me ndonjë mik të huaj kështu se ndjehesh keq, vjen, normal. Ndjehesh shumë keq. Domethënë sepse ti në një farë mënyrë njësohesh me ata njerëz dhe nuk do. Por nuk është aty individuale, është kjo gjëja e imazhi joni përbashkët. Mm -hmm. Se çfarë del? Ta nxjerrësh një shok shëtitje për shembull që është nga jashtë shtetit dhe të shikojë se si hedhin shqiptarët letrat plehrat, shishet. Se ata nuk e konceptojnë, jo më ta shohin. Ai do mendonte për ne që ne jemi zhulca të jashtëzakonshëm. Është vërtet. Që jemi njerëz uh, shpellarë. shpellarë. Është e vërtetë. Oh, Jemi njerëz shpellarë. Edhe kjo është për të ardhur keq. Tani nëse nuk e themi këtë, kam përshtypjen që bëjmë dëm, duke e mbajtur qepur, duke mos mos e vënë në dukje këtë, duke bërë sikur nuk i shohim. Sikur nuk ekziston. Se sa se sa plehra ka aty. Se sa se sa keq është trajtuar ai park. Që E nuk është tek njerëzit e pastrimit, kam përshtypjen halli. Ju jo, vetë ç'mendoni, jo. është opinioni juaj, të cilin ne kemi dashur ta mbledhim sot miq të dashur. Ju ç'mendoni, ajo që ndodhi pas ditës së verës, është mungesë koshash, është kjo e gjitha. Le të themi për shembull edhe në Danimarkë po të ishte një koncert i madh me adoleshentë, edhe mos kishin vënë kosha, mbasi largohen gjithë adoleshentët nga Koncerti patjetër do kesh mbetje, që do kesh. Apo është fakti tjetër që jemi ne që s'duam ta dim fare dhe i hedhim uh, letrat e shishet e plastikës në park. Sikur s'kemi dëgjuar kurrë që kjo është në fakt diçka e dëmshme për ambientin, për shëndetin, për fëmijët tanë, për edhe qytetarinë tonë, apo edhe për syrin në fund fare. Mm -hmm. Që kam përshtypjen unë që do të shikojë e shkreta Pak bukuri. Edhe gjelbërim. Pak bukuri, pak çiltërsi që në këtë vend ka ka humbur fare. Jo, e di çfarë më bën përshtypje. Është vend pa estetikë, është është vend i shëmtuar nga mënyra se si e kemi drejtuar. Imagjino, ndërtesat tona, gjërat që varen nëpër dritare, shtesat, ngjyrat, bojrat, teneqetë këtu, ato atje, pallatet e shëmtuara, betonizimi total, zënia e të gjitha hapësirave, pluhuri, gropat në rrugë, e vënë një shëmti e jashtëzakonshme. Sa më shumë shoh këtë fotografi Blendi që ke hedhur në Facebook, Mos e ngrenë. Është tamam si puna e Oltës kur rëshkiti kështu. Altin më vjen keq që më marr shembull Altin, se ti ke rëshkitur para meje, kupton? Dukesh. Mirë, shok, uh, kur të kthehemi do kemi anagramën për ditën e sotme, tani është koha për Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Ora është 7:42 minuta. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104 dhe nga ekrani i Club TV-s. Për një orë nga Premium Watches. Bravo, faleminderit Olta për një orë nga Premium Watches, miq të dashur. Kjo është anagrama për sot. Niko Pelecid. Oh. Niko Pelecid. Është anagrama e ditës sotme Niko Pelecid. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Niko Pelecid Mund t'ju tingëllojë e dëgjuar si fjalë. Po, pra. Niko, Niko Pelecid. Okej. Okay. Fjalë fjalë prej Korçe është kjo. Ë uh, Jo, nuk është. E Brilal kjo. Është jo. Pelecid. Ah, okay. Ke qenë Lec. Lec, jo. Jo, është pre, është fjalë Pelecid. Okej, okay, ëm um, N I K O P E L E C I D. N I K O P E L E C I D. Niko Pelecit është uh, anagrama e ditës sot në klubin e mëngjesit. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222 për këtë do të dëgjojmë tani nga Bruno Mars, Locked Out of Heaven është titulli i kësaj kënge. Vetëm se para kësaj doja t'ju tregoja për një sekond diçka që ka ndodhur në uh, prapaskenat e një emisioni mhm. në Shtetet e Bashkuara. Harrova fare për këtë. Por eh, ka ndodhur eh, në prapaskenat e programit Jimmy Kimmel mhm, live ku mhm. i ftuar ishte eh, zoti Kevin Spacey gjatë javës kaluar. Gjithashtu të ftuar ishin kryebashkiaku i Torontos, zoti Rob Ford dhe vëllai i tij Tom Ford. Vëllezërit Ford ishin të ftuar gjithashtu. Dhe thuhet që në në prapaskenë Vëllezërit Ford kishin kërkuar që të bënin një foto -hmm. me Kevin Spacey. Po. Kanë pyetur aty nëse mund të bëjnë një foto me Kevin Spacey, por ca njerëz aty ndoshta njerëzit e Kevin Spacey i kishin thënë që jo, nuk është e mundur. Kështu që ata nuk e kishin zgjatur, nuk kishin bërë dot foto me Kevin, por në emisionin e tyre që kanë në YouTube, sepse mm -hmm. këta mbajnë një lloj bisede me publikun në YouTube, mm -hmm. janë ankuar e kanë thënë që Kevin Spacey shumë arrogant, ne kërkuam të bënim një foto me të, me ishim ftuar gjithë te Jimmy Kimmel dhe ai nuk na e vari fare, nuk pranoi. Kështu që Kevin uh, Spacey ka dëgjuar për këtë dhe ka dërguar një tweet, uh, një Twitter ku në një foto me Photoshop ka marrë fytyrën e vet, e ka vendosur midis dy vëllezërve Ford. Edhe është fotoja në fakt që ka bërë tek selfie me Ellen tek po, po. Ah, po. çmimet Oscar. Çmimet Oscar. Edhe thot thot në një koment thot e çuna thot kur keni filluar të bëni atë që ju thon tjerët. Mund të më kishit pyetur mua. Po. Vetëm të kishit pyetur mua. Ja ku e keni foton me mua. Që që i ka çuar një foto me Kevin Spacey të bërë me Photoshop. Origjinale duket. Duket origjinale komplet. Po, po. Bruno Mars do të vi tani, është Locked Out of Heaven në klubin e mëngjesit 7:51 minuta. Miq ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104. Uh, gjithë hëngrën ballokumet e tyre Kush do t'i haj? Për munges koshash apo për munges civiliteti Kjo është pyetja për juve 069 27 22 069 27 22 Mund të vini edhe në faqen tonë Facebook Ku në fakt kanë ardhë shumë veta nuk e di nëse ti mundesh të lexosh ndonjërin nga komentet Atër, Diti është i pari që thot është munges edukate A, Diti Bravo, Diti Oneda thot ne shqiptarët jemi popull që ambientin brenda shtëpisë e mbajmë në mënyrën më të pastër. Sepse mbajmë ambientin brenda Shqipërisë për shembull, po. Shtëpisë se e ngatrova. T'i hedhim plehrat në Mal të Zi, e zëmë ose në Maqedoni, ku ti mund t'i hedhim për jashtë, e kupton? Ndërkohë për ambientin jashtë shtëpisë thot që as nuk e vrasim mendjen fare, ky është mhm. turp. Bravo. E kuptoj. Ë uh, mungesë edukate dhe nuk është se ju duket anormale sepse ashtu janë mësuar që në fillimet e jetës tyre, bën një akuzë Elvisi sot në mëngjes. Është mungesë edukate thot Diti që e lexuam. Iridoni mm -hmm. thot çfarë mungesë koshash. A e shikon këtë është shtrirë mbi meturinat që ka hedhur thot mendoj se po të kishte kosh do të hidhej edhe vet aty brenda, uh, por ja që si ata që. mungesë gardhi, mbani delet mbyllur se ndryshe e shikon se ç'bëjnë, oh, ka shkruar uh, oh një tjetër. Oh, Gazmiri thot problem i pazgjidhshëm nëse nuk aplikohet gjoba ose dajaku. Gjoba rrit financat e shtetit. Jam shumë dakord me këtë. Dajaku shëndetin e individit. Unë jam për dajaku. Mungesa e edukatës e para që pranojmë t'i hedhim në tokë direkt sesa t'i mbledhim dhe t'i vendosim në një qese, pastaj është edhe mungesa e koshave, por në rradhë të parë është edukata moskokëçarëse e popullit shqiptar për natyrën, na ka shkruar Rexhino sot në mëngjes. Ina thot sa për kosha nuk mund të qahemi sepse për çudi koshat janë e vetmja gjë që nuk mungojnë sidomos tek liqeni, Por kemi mungesë njerëzish sepse janë zvendësuar me kafshë të pakulturuara. Pëllumbi ka shkruar sigurisht që është për mungesë edukate, thotë kështu janë bërë shqiptarët. Aty ku han aty edhe ka vënë ca pika pas nuk e di se çfarë janë këto. Ë në qese t'i marrin mbeturinat dhe t'i hedhin në koshin më të afërt, nuk është problem. E vërtetë, kemi okay. dhe Martinin që thotë po më tepër edukatë, por në majë të malit nuk mund të ketë kosha, thotë, por ne nuk e shohim dot natyrën. pa mbetur Mund të ishin edhe shqiptarë nga gropat, ore, nuk ka vetëm shqiptarë nga malet. E kupton? Edhe ata aty jepin. Nejse, ok, dua t'ju kujtoj që Niko Pelecid, Niko Pelecid është anagrama e ditës sotme. Niko Pelecid, miq të dashur, nuk ka asnjë lidhje me zëvendëskryeministrin e Shqipërisë, zotin Niko Peleshi. Edhe pse ti. Ai është Peleshi, kjo është Pelecid. Kujdes. Uh, Niko Pelecid është anagrama e ditës sotme. Unë dua që t'ju lëmë me këtë video. Si të thuash ti Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur ju përshëndesim që të gjithëve ora është tani 8 e 8 minuta është data 17 e hënë Filon një javë e re Ne ju urojmë që të jetë e mrekullueshme për juve Kemi temë që po e diskutojmë sot eh, mes të tjera, dhe është kjo e plehrave pa fund që u lanë mbrapa në parkun e liqenit mbas asaj dite të mrekullueshme vere, vere. që ishte të premten. Erdhën njerëzit, hangrën, pinë, u shtrinë në bar, shijuan hiret e natyrës, rrezet e diellit, ku do të tashi eh, gjelbërimin aty rrotull, po. pastaj lanë gjithë mbeturinat e tyre, shijuan dhe mbeturinat e tyre. Shkuan andej nga erdhën Shikoni se ç'fotografi kemi gjetur për uh, faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi mëngjesit. Një burrë atje shtrirë mes plehrave edhe plehra kudo që t'i hedhësh sytë. Uh, po të shikosh edhe në faqe të tjera, ka pasur edhe më shumë uh, foto si këto. Mm -hmm. Megjithatë, uh, ja ku kemi më shumë tek Peshku pa ujë, gjitha këto, Nuk e di kush i ka fotografuar atje, por uh, gota, kuti kartoni, po këto kuti shishe plastike, letra. Ku di unë kanë shitur. Këto duhet të jenë kuti ballokumesh, nga... besoj. Kanë shitur, shikoj, kanë shikoj kuti shishe atje, po lëng ballokumesh kanë pasur këto ndoshta. Hmm. Po. E nuk e di se çfarë. Por një një katastrofë mjedisore. Është uh, si ato plazhe që tregon Marin Mema ndonjëherë. Kur shkojnë kështu aty ku lumenjtë, sjellin gjithë ato mbetjet. Ky lum i madh plehrash që flet edhe për për neve. Kulturën tonë. Tregon për neve. Mm. Është ajo shprehja, ato gjëra që Jeri më thotë për Oltën, më shumë tregojnë për Jerin se sa për Oltën. Apo mënyra se si Jeri se si e, e koncepton. Po, këto plehrat më shumë tregojnë për ne se sa thjesht për gjendjen e parkut të qenit apo të lumenjve apo ku di unë se çfarë. Në fakt në fe, në festa të tilla është mirë që të lutemi që njerëzit mos dalin dhe të bjerë shumë shumë shumë shi, domethënë të jetë një kohë shumë e keqe që këta mos të dalin, mos të bëjnë pis. A mendoni që jemi po. jemi thjesht zhulsa? në po, në ADN. Po. Se po. un nëse nëse do dëgjoja që t'ia vëmë fajin për këtë komunizmit, e, jo, s'ka. Jo, nuk ka lidhje fare. Mund ta mund ta po, po mund ta jo. argumentosh edhe ashtu ore. Mund të vazhdojë një traumë psikologjike 45 vjeçare. që më nuk shuhet. Po ç'se kemi kaluar vetëm ne. Ju e kupton, tash një njeriu zot di ashtu. Po këta janë këta janë kalamaj, këta janë kalamaj që asnjëri prej tyre s'ishte lindur para viteve 90. Në këtë rast ne nuk duam veten dhe nuk ka lidhje kjo me komunizmin apo me po. kohën më pas. Kështu që, okay, e heqim këtë. E heqim, e heqim. Atëherë nuk po ja vëmë jo, fajin Enver Hoxhës. Jo, vetëm një argument që Enver Hoxha i ka të gjithë fajet. Gjithmonë ne duam të gjejmë dikë që nuk është për ta për t'ia hedhur fajin. Por për këtë, për këtë, për një moment, ato pjesë faji që nuk e mbulon dot Enver Hoxha, le ta argumentojmë pastaj dhe ta analizojmë. Mos jemi në ADN, po them, zhulsa. Mos jemi zhulsa. Mos jemi për te Enver Hoxhës, mos jemi për te ku di unë tani, turkut. Po, nëse do merremi me pjesën e po. dikurshme, me sa di unë të paktën njerëzit dënoheshin ose u vihej një lloj damke, në thonjëza kjo, nëse ti nuk mbaje pastër ambientin ku jetoje. Kur mi? Në kohën e Enver Hoxhës. Në kohën e Enver Hoxhës. Kështu që nuk mund ta rrasim në këtë gjë. Hapi ti pa mendje. Jo, është e vërtetë kjo që njerëzit merrnin një lloj dënimi. Pastërti ka pasur, pastërti ka pasur për shembull tradita, po themi korçare e fshirjes së rrugicave, po, mbajtjes së pastër, akut të çdo gjë. Edhe ta lyesh. Kjo s'ka lidhje me me politikën apo me ndonjë person. Po. Kështu që fajin duhet ta gjejmë tek vetja dhe pastaj nuk kemi pse t'ia hedhim diku tjetër. Ne i hedhim bidonat, shishet, qeset, letrat i hedhim në përrua, në lum, i hedhim buzë rrugës, ne i hedhim ku të mundemi ato. Dhe largohemi dhe pastaj ne nuk ndiejmë, shiko, ne nuk ndiejmë asnjë lloj raporti me natyrën. Ne nuk ndjejmë që jemi pjesë e së tërës. Nuk jo, e di kush është problemi ne themi po. na e kanë prishur natyrën, na i kanë hequr parket, por parqet, por kur ka vetëm një park që ne e zaptojmë, atëherë ne e prishim akoma më shumë. Ti thua që më mirë që më mirë t'i betonizojmë se të parkun jo, nuk. Jo, nuk jam dakord për benotizim. Betonizim s'ka gjë, Eri. Pra, unë nuk jam Jedira, Je Jerida. Unë nuk jam dakord që duhet ta zhdukim gjelbërimin po. brenda një qyteti. Por nëse e kemi atëherë mos ta dhunojmë ne të parët më shumë se dikush tjetër. Ne ta dhunojmë dikush më përpara. Jo, askush. Jo, pra jemi ne të parët okay. që e dhunojmë, pastaj vjen edhe ca të tjerë që e dhunojnë më tepër. Po po mendoja, mund të ishte një zgjidhje, për shembull meqë parqet ne i trajtojmë siç po i trajtojmë këto parqe, Më mirë i shtrojmë me pllaka. Mbase bie me rrasa thotë. Jeni grua i lan pastaj më lehtë. Kam përshtypjen që dhe atëherë nuk do të zgjidhet. Po mund të bëhet më e vështirë ashtu, se aty nuk e hedh, e kupton se i vjen i vjen i vjen I vjen zor thua jo. Unë kam parë raste që po, që i hedhin pa as lloj problemi Blendi. Mund të ketë një një një kështu zgidhje me natyrë. Mund të ketë një mungesë ndjeshmërie. Domethënë ti nuk e ndjen veten që je pjesë e tokës, e barit, e gjethes, e ajrit, e ujit. Ama kur është koha e bukur ti del edhe do ta shijosh natyrën prandaj. Do, do, po nuk je pra. pjesë e saj, ti e shfrytëzon atë Jeri. E kupton, e pastaj largohesh. Sot shfrytëzoj edhe nesër atë. Është si raporti me një, nuk e di tash, me një punëtore seksi, e kupton? Ti e shfrytëzon natyrën, e ndot. Po nuk e shfrytëzon normalisht... vetëm një herë, kështu që duhet kujdesesh që ta shfrytëzosh edhe herë të tjera. Po, po. po. Dhe ikën pa paguar. S'është e bukur. Nëse, po natyra e shkretë s'ka gojë. Ë, le të le të dëgjojmë tani edhe fjalën e censuruar për ditën e sotme në klubin e mëngjesit, miq të dashur e ka radhën Altini. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Aha. Të rritur, fëmijë, kanë pipet e tyre personale. Të gjithë këta, fëmijë, adoleshentë, pleq, kanë pipet e tyre personale. Le ta gjejmë se çfarë është. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Kur të kthehemi do të kemi edhe përgjigjen e anagramës miq të dashur për ata që sapo na bashkohen. Ora është 9:19 minuta, jeni në klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. Ne ju mhm. urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që të ndodheni në këto momente. Mirë se keni ardhur në program. Miq, tani e ka fjalën Jeri për njërën nga historitë e saj. Dua t'ju tregoj një histori të jashtëzakonshme që ka ndodhur në Alanya po, në Turqi. Bëhet fjalë për një çift të ri. Po, e kanë emrin Nursen dhe Fatih. Nuk po e marr përsipër t'ju them mbiemrat e tyre se janë pak të vështirë. Po të mundohu një, mundohu. Mundohu. Shi, i tani ne kemi 500 vjet që i themi mbiemrat e tyre. Provoje vetëm një. Do ka shpejt të ja del ti që thonë se po vjen një provë. Nursen Ajvaçi dhe Fatih Ilozoglu. E shikon. E shikon që ia dole, ia dole. Bravo. Çfarë ka ndodhur është që këta të dy kanë vendosur datën e martesës dhe janë martuar këtë fundjavë, por Dhëndri nuk ka preferuar që nusen e tij ta marrë me makinë apo me një formë të kësaj. Por ka dashur ta marrë me gomar. Kanë vendosur jo Blendi që të po. marrin autobusin e linjës për të shkuar nga shtëpia e nuses deri drejt restorantit ku kishin dasmën. Është shumë simbolike miq të dashur sepse mm. linja është Unaza. Nuk do të Unaza dasëm Unaza. Po shumë bën nishane, a? Kjo është për Tiranë Blendi, po. pse Unaza quhet edhe aty? Dhe të gjithë këto Blendi. Ring Road i thonë në gjithë botën Olta, ka një ka një unazë, se s'e shpikëm ne unazën. po thashë mos kushedi, e quajnë unazë atë. Po mi Olta, po. Të gjithë këto e kanë bërë për mosndotjen e ajrit dhe që të sensibilizonin të gjithë njerëzit që mos përdornin makinat, por të merrnin edhe autobusat e linjave, pra nëse kanë mundësi të heqin dorë nga makina dhe të merreshin me transportin publik, dhe të merrnin transportin publik. Ata kanë tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve sepse kanë ndejtur pranë stacionit duke pritur autobusin për pak minuta dhe më pas kanë hypur në autobus mm -hmm. dhe kur janë pyetur mm -hmm. nga mhm. njerëzit uh, që i kanë parë të habitur dhëndrin dhe nusen, i kanë pyetur po pse po e bëni të gjithë këto pikërisht për këtë që të mos ndotet ambienti ku ne jetojmë. Është një formë sensibilizimi që ne duam të bëjmë në këtë rast. Bravo qoftë. Edhe shumë le të themi edhe një arsye tjetër të fshehur është që ai ka kursyer Shumë pare. E qenka një gjirokastrit i vërtetë, e kam fjalën për qytetin e mrekullueshëm të Gjirokastrës, si i pastër që është, e kupton, edhe ai një pastërtor i vërtetë. Që është gjirokastrit për anën që që ka ka mbajtur pastërtinë, edhe uh, është turk në anën që ka kursyer. Po. Okej, okay, Olta. Okej, okay, Blendi. Po periferitë e Stambollit, Laprak quhen? Po, po, kombinat. Kombinat Laprak në studio po më bashkëve. Ëh, është ka Bathore. Pas ku qan gëldëm. Se kujtoj që unazë kemi vetëm ne Olta. Po, Nëse. Shumë mendova dhe unë. Ka shkruajtur Rogersi sot në mëngjes thotë ka mungesë koshash, sidomos në Tiranën tonë në përgjithësi, por mm -hmm. ai që ka kulturën minimale nuk do ta hidhte kurrsesi në tokë. Kështu që për rastin konkret, thotë Rogersi mendoj se është mungesë edukate. Oneda ka shkruar gjithashtu, Oneda thotë, ne shqiptarët jemi popull që ambientin brenda shtëpisë e mbajmë në mënyrën më të pastër të mundshme, kurse ambientin jashtë as e vrasim mendjen fare. Ky është turp thotë ajo, vendi që ka lloj-lloj injorantësh me dy fakultete, por s'kan as higjienën bazë pa pyetur pastaj për pjesën tjetër. Gerta thotë është mungesë edukate, mendoj se duhen ligje dhe gjoba në lidhje me ndotjen e mjedisit që ta mendojnë 10 herë para se të hedhin. Kam shik duhen. Para se të hedhin mbeturina, se ndryshe nuk merr vesh ky popull. Po pra. Okej, okay, kemi uh, një anagram për ditën e sotme që është zgjidhur miq të dashur, është Niko Pelecid, uh, që do të thotë enciklopedi. Kush e ka gjetur? Enciklopedi. Ka gjetur Hortenca 805 i mbaron numri fiton një dhuratë nga oh, bravo. bravo, bravo, bravo, bravo Hortenca. Një orë nga Premium Watches. Ke një orë nga Premium Watches, Hortenca ti je fituesja e sotme. Niko Pelecid është enciklopedi. Enciklopedi. Ndërkohë dëgjojmë edhe një herë fjalën e censuruar. Fantastike. Bravo. Okej. Okay. Të rritur, fëmijë, të moshuar, apo adoleshentë, të tërë këta kanë e tyre personale. Epshet e tyre personale. Jo, jo. por mund të ishte. Karakteristikat kanë jo, thënë. Jo, jo. Kruajtjet e tyre personale. Mund të ishte, por jo, por jo. Por jo. Llogaritë Altin. Jo, Altin. Jemi afruar apo jemi larguar? Në një farë mënyre. Kush është më afër, kruajtja apo epshi? Ndërmjet kruajtjes dhe epshit, okay. diku aty jemi. Po, po, po. Mos janë fërkimet e tyre personale. Jo. Jam më afër me fërkimet? Jep, jep. Dëshirat, Altin dëshirat. Jo, jo, jo, dëshirat është larg. Jo, që u largove pak. E dëgjojmë, e le ta dëgjojmë edhe një herë. Është Jurita Rustemi, miq të dashur psikologe Jurita Rustemi në këtë klip. Ne duhet të gjejmë se cila është fjala që ka përdorur që Altini e ka fshir uh, në lojën e censurës, nëse ja dilni për ta gjetur keni një dhuratë nga ne në klubin e mëngjesit. Dëgjojmë. Të rritur, fëmijë, të moshuar apo adoleshentë, të tërë këta kanë të tyre personale. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Kanë pijet e tyre personale. Kjo na çon, jemi pranë orës 8:30 tek Icon Pop Song për ditën e sotme është uh, loja ku ne do të identifikojmë këngë apo artistë, miq të dashur. Në fillim fare duhet të identifikojmë një këngë. Mm -hmm. Titullin e këngës. Që ju kërkohet titulli i kësaj kënge. Ah, kjo është shumë e lehtë. Mirë, 069 20 70 222, le të shohim uh, kush e gjen i pari, kjo është shumë e lehtë. Titulli i kësaj kënge duhej, kthehemi mbas pak tani dëgjojmë nga Bryan Adams, kjo është Summer of 69, njëra nga këngët më të bukura të Bryan Adams, pa diskutim. My fingers bled Hello, mirë se keni ardhur. Është tani 8:28 minuta jemi me klubin e mëngjesit, në valët e Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV Bryan Adams. Summer of 69 është kohë tani për Jerin të na tregojë pak se çfarë prindërit duan për fëmijët e tyre. Dhe bëhet fjalë për profesionin që duhet të marrë fëmija e tyre, është mm -hmm. bërë një sondazh online ku kanë marrë pjesë shumë prindër yes, dhe kanë renditur se cilat janë 10 profesione që nuk duan që fëmijët i kenë dhe 10 që preferojnë që t'i kenë. Okej, okay, atëherë po cilat janë? Me ato që nuk preferojnë. Kjo është sipas prindërve çfarë Prindërit nuk duan për profesione për po. fëmijët e tyre. Okej. Okay. Në vendin e 10 për profesionet që ata nuk duan janë muzikantët. Pra oh. nuk duan një fëmijë që të merret me muzikë. Në vendin e 9 oh, really? janë po. Oh. Really? Do të thotë do bëj tralala. Nuk jepen arsyet e sakta se pse, okay, por ata kanë bërë një listë. Ka një lloj pasigurie, ëh, se. Mhm, mhm. se ndoshta nuk kanë një të ardhme të sigurt. Në vendin e 9 janë uh, ata që merren me piktura dhe përgjithsisht me ilustrimin e vizatimeve nëpër libra dhe revista. Po, në vendin e ilustrator, në fakt ilustratorët janë goxha të kërkuar, po. Është po, po, jashtë është profesion. Po. Mm -hmm. Në vendin e 8 është mësuesit e shkollave, duke përfshirë këtu uh, ciklin e ulët, gjimnazin dhe tetëvjeçaren, nuk e duan një gjë të tillë. Prindërit nuk e duan që fëmijët e tyre të bëhen mm, mësues. Gjithashtu avokat. Mami nuk më rriti të bëhem mësuese. Avokat, nuk e di se pse prindërit nuk duan që fëmijët e tyre të bëhen avokat. Se avokatët pinë drogë. S'e di, oh. ndoshta. Nëpër filma. Avokati avokati i Al Pacinos tek po, uh, Carlito's po, Way për po, shembull. Po, mban mend te Carlito's Way? Ishte totalisht i droguar. Ishte komplet, e luan Sean Penn, ai me mm. kaçurrela kështu, ai ishte maskara komplet. Në vendin e pestë pastaj janë inxhinierët, ata nuk duan që fëmijët e tyre të kenë një profesion të tillë. Kamarierët po janë në vendin e katërt. Po për inxhinierët çfarë kanë? Po Ndoshta u ha shumë kohë, pra, bëhet projekti nuk bëhet, nuk e di. Ka njerëz që mendojnë që inxhinieria është shkenca më e lartë. Po mm -hmm. ka që e preferojnë vërtet shumë. Është inxhinieria është e madhe. Po. Kamarierët janë në listë si në vendin e katërt që, që nuk preferohen. Domethënë i bie që mm. kamarierët gjithsesi qenkan më të preferuar se inxhinierët. Mirë, uh, ndoshta do kuptojmë arsyen pse nuk duan këto në momentin që do ju them cilat janë punët që ata preferojnë për fëmijët e tyre. Në vendin e punët e preferuara, jemi. Po, këto janë punët e preferuara. Mm -hmm. Në vendin e 10 është punonjës uh, i administratës publike. Hajdut. Jepi Jeri. Do duan ato profesionet që kanë shumë lekë me sa po kuptoj unë. Nuk jo, dakord. Nuk bëhet fjalë studimi nuk është për në Shqipëri, Blendi. E di moj shoqe, e di, po, po korrupsioni në BE ishte më i lartë se në Shqipëri. Po, po ta marrësh. Në vendin e 9 Blendi janë bankierët. Bankierët, po, një punë e Kush e sigurt, do një stabël, bankier? por me lekë. I veshur me kostum gjithë ditën, sot edhe. ditë. Kollarja 3000 I euro. kollarisur. Aha. Në vendin e 8 hidraulikët, që kanë Hidrauliku, një lloj po. zanati. Oh. Shkon Hidro. në shtëpi. Hidro. E ja, e ardhmja është hidro komplet. Në vendin e 7 Hidroponike. Ë, nëse më përpara nuk donin mësues të shkollave cikli i ulët, po, këtu duan profe, uh, si profesor, profesor, profesor pedagog, pedagog në universitet. Universitet privat mundësisht. Po, në vendin e 6 mm. janë politikan. Duan oh. që fëmijët e tyre të jenë politikanë. Të jenë politikanë. Po. po. Po, kush nuk do që fëmija i tyre të jetë deputet? Kush ndoshta. Po, normal, po. këtu në vendin tonë një herë. I leverdis. Po. Profesioni i noterit është në vendin e 5, pastaj në vendin e 4 kemi dentist. I duan fëmijët dentistë i duan. Mhm. Mm në vendin e tretë janë gjykatës. Tamam, se të gjithë mm. njerëzve do u bien dëmbët në të ardhmen. Kuptohet. Gjykatës është vendi i tretë, mm. puna e po. preferuar, pastaj kemi futbollist, në vendin e po. dytë, miliardë. Golashënues, shpresoj. Vendin e parë e merr. Çfarë duan prindrit për fëmijët e tyre? Mjek. Mjek. Oh, oh bravo, bravo, bravo. Mirë, faleminderit. Hipokrati mbetet uh, numri 1. Mbetet i kënaqur. Faleminderit Jeri. Këto ishin profesionet që njerëzit duan dhe nuk duan për fëmijët e tyre, sipas një liste, nuk e di ku e ka gjetur Jeri këtë listë. Një sajt italian. Një sajt italian. Mm -hmm. Okej. Okay. Grazie. Kjo është grazie. Kjo është grazie. Ma dha. E lash për në fund këtë. Faleminderit Jeri. Ok, e dëgjojmë edhe një herë Jorida Rusemin në këtë klip miq të dashur tek kënga e fjalës së censuruar. Ku, më falni, kënga thashë? Po, loja, loja. Loja e fjalës së censuruar, kujdes. Të rritur, fëmijë, të moshuar, apo adoleshent, të tërë këta kanë e tyre personale. Nuk janë dëshirat e tyre që i kemi përmendur, nuk janë uh, pasionet e tyre që mendojnë se mund të ishte epshet ashtu. Jo, jo. kruajtjet e tyre. Jo. Kruajtjet ishte njëra nga ato. Dëshira. Dëshira ishte njëra nga ato, nuk janë dëshirat e tyre. Çfarë kanë të gjithë njerëzit? Ëndrrat, po ëndrrat mund të ishte para mirë, po. po jo. Jo. Nevojat e tyre personale. Nevojat e tyre personale. Jo, jo, po fillon me në. Fillon me në. Oh, oh. Fillon me në. Okej. Kjo i sqaron të gjitha. Tani, tek Icon Pop Songu, Teksti, më falni, titulli i këngës ose Artisti. autori. Mhm. Sama. Okej. Duhet titulli i këngës. Ah. Oh. Okej, është e lehtë. E thjeshtë. Duam titullin e kësaj kënge në Icon Pop Song 069 20 70 222 Jeni me radion Club FM 8.35 minuta në këtë moment Lorenzo Jovanotti do vi Ti porto via con me Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është 8:39 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe kemi Eldi Merollin nga Radio Taxi Classic në linjë. Yay! You know that I'm a Jamaican. Përshëndetje, përshëndetje Eldi. Përshëndetje. Na trego pak si është gjendja në trafik. Po Jeri në këtë lidhje të dytë kemi situata me shumë trafik, duke ndjekur akset kryesore që janë me trafik të rënduar. Do të filloj me rrugën e Durrësit, lëvizja vazhdon si me trafik lidhjen e parë hyrja Tiranës kthesa Kamzës drejt qendrës, pothuajse i pakalueshëm rrethrrotullimi Zogu i Zi. Është rikthyer trafik në rrugën e Kavajës, i bllokuar Degëzimi me tregun ushqimor lëvizja drejt Pallatit me shigjeta, drejt kryqëzimit 21 Dhjetorit dhe në vijim drejt qendrës e bllokuar rruga e Kavajës ka shumë trafik, pa përjashtuar dhe rrugën e Elbasanit Jeri nga Liceu Artistik pothuajse e bllokuar drejt urës rrugës Elbasanit dhe me trafik të rënduar drejt Parlamentit drejt Sheshit Bush. Kemi trafik në unazën e sipërme e rruga Bardhyl vjen ndryshe në këtë lidhje të dytë sepse ka trafik të rënduar pjesa që lidhet nga Farmacia dhjetë në zbritje të dy kryqëzimeve është kryqëzimi i rrugës pesë Maji dhe pranë tregut, pranë tregut industrial dhe më poshtë drejt Siri Kodrës, drejt dispanserisë me shumë probleme. Kemi rrugën e Dibrës që vazhdon me intensitet trafiku nga Selvia drejt Don Kaçeve, nuk e ka ndryshuar, pothuajse shtuar pjesa me trafik. Kemi mhm. rrugën Gjata Sim dhe kjo me trafik nga kryqëzimi me rrugën Bardhyl e shtuar krahasim me lidhën e parë me trafik më të rënduar drejt Pazarit të Ri dhe sheshit Avni Rustemi. Kemi bulevardin Zhan D'Ark që është normalizuar, lëvizja nga Brryli drejt urës Pra në Bulevard Dëshmorët e Kombit pothuajse kalohet pa probleme. Bulevardi Zogu i Parë Dëshmorët e Kombit nuk kanë vështirësi. Tirana Re kemi dy pjesë me trafik, është rruga Abdyl Frashëri dhe rruga Sami Frashëri. Rruga Abdyl Frashëri deri Libri Universitar, pjesa drejt të urës drejtorisë së policisë me trafik. Sulejman Delvina ka një fluks të rënduar por të kalueshëm. Muhamet Gjollesha me shumë probleme, pjesa që na lidh nga ura Vasil Shanto drejt Zogut të Zi, të dy krahët e rrugës Muhamet Gjollesha janë Kemi lajme skiç apo tekstin e këngës? Lajme skiç për Altinin. Vrasësi nuk vuan nga ndërgjegja apo pendesa. Tre javë pasi vrau në sherr e sipër një bashkëqytetarin e tij të panjohur, Armend Mafia thotë për klubin e mëngjesit Se ndihet me fat që nuk vuan nga ndërgjegja. Me thënë të drejtën pasi e vrava atë burrin që më pa shtrembër, mendova se do vuaja pasojat e ndërgjegjes fajtore, por deri tani nuk kam ndier asnjë lloj pendese, pohon zoti Mafia për mikrofonin tonë. Mendoja se do vuaja nga pagjumësia, nga makthet pasi e vrava atë njeri kot, dhe e fsheha trupin në një puset, por jo. Mm. Kam fjetur si qingj, madje as ma ndjen fare. Ndërkohë gazetarët tanë të shkëlqyer dhe investigativë mësuan nga goja e vetë Armendit se tani që ai ia mori dorën, do vrasë sërish pa mëshirë. Jo, oh, faleminderit. Okej, okay, faleminderit Altin. Mhm. Mm tani. Ç'propozoni? Ta bëjmë ta doni që të dëgjojmë muzikë apo doni që ta bëjmë tani tekstin e kongës? Unë jam i hapur për sugjerime. Unë mendoj ta bëjmë tani. Okej, okay, mirë, mund ta bëjmë tani. Atëherë, kujdes, miq të dashur. Është koha për një këngë, të cilën unë e kam përkthyer në shqip nga origjinali, një këngë e cila në kohë të vet, le të themi se që është e vjetër, por shumë e bukur. Unë them Jeri Ulu. Ka qenë një super super uh, hit. I papritur madje. Këngëtarje je. Oh, po, po, e përkthyer nga anglishtja. Çaj, çaj. Mund t'i mbyllësh perdet. Na duhet vetëm dritë qiriri. Unë ti dhe një shishe vere. Do të të mbaj këtu sonte. Ne e dimë se unë po shkoj. Sa shumë do doja të mos ish kështu. Ndaj merre këtë verë dhe pije me mua. Le ta vonojmë mizerjen. Ka një dru në zjarr që digjet si unë për ty. E nesërmja, e nesërmja vjen me një dëshirë. Të më marrë me vete. Vërtet. Dhe lamtumira s'është kollaj E dashur të lutem ti mos qaj Se vajzë ti e di Duhet të shkoj Zoti e di Sa do doja të qëndroj Ruaje këtë natë Luftoje ardhjen e agimit Se kur të vijë nesërmja Nesër do kem shkuar. Sa e bukur. Shumë e bukur. Për cilën këngë bëhet fjalë? Dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Mos harroni të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Vargjet e para janë këto. Ti mund të mbyllësh perdet, na duhet vetëm dritë qiriri. Ti, unë dhe një shishe vere. Jo, jo. Jo, jo. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Është ora tani 8:51 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin me Dada. Këta Adinina me këta Olden. Dada, Dada. Dada Lori që është atje. Ëh, çdo mëngjes me ju në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s në këtë program i cili i dedikohet Ehm, uh, gjithsesi, doja që në këto momente të hidhnim edhe një quiz me seri. Sot do të jetë nga çmimet Oscar, Oscar. Oh. të fundit të 2014. Të 2014. Nuk largohemi shumë. Të fundit. Por do të mundohemi ta bëjmë pak lëmsh. Kështu që pyetja e parë është aktorja Mhm. Mm Ehm, um, që fitoi çmimin si aktorja më e mirë protagoniste. Mhm. Mm e fitoi këtë në një film nga ky regjisor. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Po e bëjmë kështu pra, për të mos ju ndihmuar shumë Po bravo, sa Dikush fitoi aktorja më e mirë protagoniste mm -hmm. Ne nuk po kërkojmë se kush Por nuk po e themi se kush Për momentin Gjithsesi, okay, ka inicialet Të të na ju e dini vetë të dhe këbë Këbë Nisëm Por uh, ne po kërkojmë regjizorin e filmit me të cilin ajo fitoi çmimin Oscar. Okej, okay, dhe ky është i famshëm. E qartë. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ky është kuici ynë miq të dashur. Ëh, uh, në klubin e mëngjesit sot do të ketë të bëjë me Oscar-ët, me çmimet Oscar 2014. të vitit 2014, ato që u ndanë muajin e kaluar në Los Angeles, California. Okej, okay, kemi edhe Jurita Rustemi në kë, në lojën e sotme, fjalën e censuruar. Ka gjetur oh, atë ditë, ka gjetur. Mos e kam, mos e kam. Ka thënë ngacmime. E saktë, ngacmime. Në media në të cilën na duhet të shtypim një lloj kodi për të parë mesazhe të cilat janë të ndaluara të rritur, fëmijë, të moshuar, apo adoleshent, të tërë këta kanë ngacmimet e tyre personale. Mhm. Kush e ka gjetur Olta? E ka gjetur Joana dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Mm -hmm. Rick Remish, miq të dashur, është shef burgjesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rick Remish është personazh sot në emisionin tonë, jo sepse ne flasim për burgjet në Amerikë, por për shkak se ky ka bërë diçka me të vërtetë interesante. Një debat që është hapur atje, prej kohësh është mm -hmm. ajo që quhet dhoma e izolimit. Tam. Po. Ndodh që kur ti futesh në burg, Qoftë për arsye të krimeve që mund të kesh bërë përpara, qoftë për natyrën tënde ndoshta agresive etj mm. etj, qoftë për shkak të zënkave, qoftë për shkak se je kapur me kontrabandë brenda mjediseve të burgut për një sërë arsyesh, pra apo ke rrahur dikë apo ku di unë se çfarë. Mm -hmm. Ti mund të futesh në dhomat e izolimit. Edhe dënimet në dhomat e izolimit shkojnë me ditë të tëra, ndonjëherë edhe me muaj të tërë, ka që kanë kaluar shumë kohë të gjatë. Mm -hmm. Vetëm që po thuhet tani se trajtimi i personave në dhomat e izolimit është çnjerëzor dhe një lloj torture psikologjike. Po pra. Për shkak se atje me të vërtetë mm. atje je nën drita konstante, nuk shuhen asnjëherë dritat. Ëh, mm -hmm. uh, nuk ke asnjeri me të cilin të flasësh, asnjë dritare. Asnjë dritare. Ke vetëm një hapje të vogël tek dera nga e cila mund të fusin ushqimin dhe e cila shikon zakonisht brenda në korridoret e burgut, nuk shikon jashtë. Ëh. Mm -hmm. Por që të mbyllurit e njeriut këtu, po thonë shumë ekspertë është kafshëror. Është një formë torture thonë ata. Nuk mund ta lësh njeriun ashtu. Dhe shefi Rick Remish ka dashur që ta provojë. Mhm. Mm Edhe çfarë ka bërë? Oh, është futur 24 orë oh, në dhomat e izolimit. Po po. Ëh uh, dhe më pas e ka treguar ëh uh, mm. gjithë atë gjënë e ka ndikuar shumë negativisht. Doli tha, unë nuk jam shefi juaj, Kishte ndryshuar mendim. Kishte humbje të kujtesës. Ëh, mbas daljes, thot ai, diçka këtu nuk është nuk është në rregull, thot. Kjo nuk është mënyra pra, se si Pra ky e ka provuar për të verifikuar që ishte çnjerëzore apo jo. Po. Mm. Ëh, mm. edhe në fakt ky është një oponent i trajtimit të njerëzve në në dhomat e izolimit. Ky do mm. që ta largojë këtë si shef burgjesh por që i duhet edhe një lloj mbështetje mediatike, kam përshtypjen unë e ka përdorur me shumë me shumë humor të hollë këtë për të hapur debatin, mm -hmm. pastaj duke u futur vetë aty 24 orë në dhomën e izolimit, si ndonjëherë neve 24 orë këtu në studio, po, po. dhomën tonë të izolimit. Por gjithsesi ka thënë që është trajtim, është çnjerëzor. Është është me të vërtetë e papërballueshme thotë që të rrish aty në zhurma, dritën konstante, vetminë konstante të ftohtit, asnjëherë nuk nuk është po, pra, ngrohtë sa ç'do që ti jesh, mhm, mhm. është një formë torture. Është një torturë e butë, thotë ai. Por është torturë, është torturë mm. gjithsesi. Pas 24 orësh kthehet e dhimbshme. Pas 24 orësh po, po imagjino pastaj që të mbyllesh atje me javë. Ka mm. njerëz që dënohen 6 javë për shkak të të izolimit. Edhe 6 javë ti nuk shikon asnjeri. Nuk shikon vetëm dritat. Absolutisht, shikon dritat, vjen sjellin ushqimin, ti nuk e shef atë që ta hedh ushqimin atje. Nuk të flasin, nuk të bëjnë edhe ti je thjesht atje. Që nuk ke një libër për shkakun se nuk lejohet që të mbash një send apo diçka me të cilën të merresh, ku di unë se mhm. çfarë. Ora është tani 9:11 minuta 25 sekonda. Ju jeni me Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s Blendi, Eri, Altini, Olta dhe Lori. Ju përshëndesin e përshëndoshin sot nga valët e radios dhe ekrani i televizionit. Tani uh, diçka po ndodh këtu në kuicin tonë me seri që unë kam hedhur para pak minutash është Oscar 2014 tema që kemi për po, po. sot dhe pyetja ime e parë ka qenë kjo. Cate Blanchett uh, fitoi çmimin si aktorja, aktorja më e mirë protagoniste, mm -hmm, mori çmimin mm -hmm. Oscar aktorja më e mirë protagoniste Cate Blanchett për një film i cili titullohet Blue, Blue Jasmine. Jasmine. Pyetja është, cili është regjizori i filmit Blue Jasmine? 069 20 222 filmi nuk fitoi një Oscar për punën e regjisorit, por aktorja më e mirë e vitit është aktorja protagoniste e këtij filmi, cili është regjisori 069 20 70 22 emër shumë i njohur madje i kinematografisë, kështu që nuk do jetë shumë e vështirë për ju ta gjeni. Ëm um, Ndërkohë, Olta dua që t'i japim gjithë fituesit e deritanishëm që të bëjmë ca punë shtëpie të vogla. Për Icon Pop Song është Iliri dhe ka thënë Dilemma. Le ta shohim oh. Dilemma, nëse është Dilemma me të vërtetë. E verifikojmë. Save tonight. Po, bravo. Është Bori dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Bori. Mund të mbyllësh perdet, na duhet vetëm dritë qiriri. Ti unë dhe një shishe vere. Ë? Si ja, go ahead close the curtains. All we need is candle light. You me and a bottle of wine. Okay. Në rregull. E kanë gjetur është Save tonight nga Eagle Eye Cherry, këngë shumë e njohur kjo edhe e dashur për shumë vetë. Kjo do të jetë rradhës në Icon Pop Song në këtë moment e miq dashur ne kërkojmë titullin e këngës. Sa afër dhe sa larg njëkohësisht Kjo. Pas natës së çmimeve Oscar, mm -hmm. në shumë nga mediat në të gjithë botën u krijua përshtypja se ky ishte djali të cilit iu vodh një Oscar si aktori më i mirë. Oh yeah. Oh sa e thjeshtë. 069 20 70 222. Në të gjithë mediat mbas çmimeve Oscar u krijua u krijua përshtypja se ky ishte djali të cilit iu vodh çmimi si aktori më i mirë i vitit. Le të shohim uh, nëse e mendoni kështu. Unë nuk mendoj se iu vodh askujt. Unë mendoj se çmimi ishte tërësisht i merituar atje ku shkoi, Po s'ka dy çmime. Tani nuk ka dy çmime. Megjithatë për këtë djalë u tha se iu vodh çmimi Oscar si aktori më i mirë i vitit. Kthehemi pas pak n'klubin e mëngjesit. Tani ndërprerje fare e shkurtër kur të vijmë, miq dashur do të kemi të tjera gjëra. Mirë se keni ardhur, është klubi i mëngjesit 9:20 minuta. Eagle Eye Cherry me Save Tonight ishte edhe teksti i këngës për ditën e sotme, kështu që e përkon, mund të themi, shkonte, okay? Yes. Um, kemi kundërshtime, më shkruajnë, më thonë uh, për çfarë? Më thonë që ia kanë fut kot plako, më ia kanë fut kot plako sepse ai djali më thonë që mm. i është vjedhur çmimi Oscar. Nuk është gjë e re, është i është vjedhur me vite me radhë, domethënë. Ah. Plus që ai nuk ka nevojë për një Oscar. Sa i është thonë fansat e tij shumë i madh. Thonë fansat e tij që unë jam dakord me ta, sepse unë nuk uh, Nuk është se kemi ndonjë gjë kundër. Nuk është, jo, absolutisht. Është super aktor. Edhe ne e vlerësojmë. Super aktor Leonardo. Leonardo DiCaprio. Kjo është edhe përgjigjja e saktë. Kush e ka gjetur Olta? E ka gjetur Elisi 143 mbaron numri, fiton një kupon tek Rock Tirana. Mhm. Bravo Elis. Bravo Elis. Ja ke këtu. Ky është Leo DiCaprio me një fjalë? Kush nuk e njeh. Bëj shaka, bëj shaka. Le të shikojmë se sa i madh është Leo DiCaprio. Miq dashur, vemi këtu tek kompjuteri im. Sa është 40 mm. vjeç? Shikoni, shikoni pak, kam atë uh, funksionin e kërkimit lart atje? Po, po, po. Kërkon Leonardo. Leonardo dhe me një herë. Shikoj se del. Del. Mhm. Që mos thoni pastaj se del në fillim Leonardo DiCaprio, pastaj pastaj del Leonardo, Leonardo pastaj del Leonardo da Vinci. Vinci, oh, më i madh se Leonardo. Leonardo, dy vende. me qira fjalë. Varet Jeri. Po. E di, nga se varet. Jeri ka fjalën tani dhe kur të mbarojë Jeri me historinë. Kur të mbarojë Jeri me historinë, unë do bëj një tjetër pyetje nga Oscar për këtë vit. Unë dua t'ju tregoj disa nga pasionet që ndoshta ne nuk e dimë, por ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e trurit tonë. Okay. Dhe një nga këto pasione është mësimi i një gjuhe të re të gjuhës së huaj. Bëhet fjalë nëse ti dy di dy gjuhë të huaja, mirë do ishte të mësoje. Dhe tjetër. Dhe një gjuhë të huaj. Jo, sepse kjo do të zhvillojë trurin tuaj dhe do t'ju ndihmojë që të zgjidhni detyra që mund të jenë të komplikuara. Mm -hmm. Ndërkohë diçka tjetër është të luash video uh, game video apo video po. lojra dhe pavarësisht se ne kemi dëgjuar uh, sondazhe të ndryshme apo studime që, jo, që bëhen që fëmijët nuk duhet. Ka disa lojra që ndikojnë pozitivisht në trurin e një të rrituri sepse ju ndihmon që të merrni vendime të menjëhershme kur jeni në një situatë uh, jo jo komode. Mm. Diçka tjetër është që duhet të fokusoheni më tepër në lojëra që ndalojnë thuhet këtu mjegullimin e trurit tuaj. Ah. Dhe disa nga këto lojëra që u bëjnë shumë mirë është zgjidhja e gjëgjëzave. Të ah, ndryshme apo lojëra që Blendi bën shpesh herë në klubin e mëngjesit që janë ushtrime shumë të thjeshta matematikore dhe kjo ju bën që të ndikojë pozitivisht në trurin po, po, tuaj që po. të gjeni zgjidhje të menjëhershme. Mm -hmm. Diçka tjetër janë dhe fjalëkryqet. Unë e di që ka shumë njerëz që janë të apasionuar pas fjalëkryqeve, Bëni mirë sepse në kohën tuaj të lirë mund të merreni me fjalëkryqe se do të ketë një ndikim gjithashtu pozitiv mbi intelektin tuaj dhe anagramat fundit fare. Është një tjetër. anagramat po zhvillon. Po, absolutisht. Absolutisht po. po. Dhe dhe janë ca këto pyetjet nga netët Oscar shumë. dhe fundi që është shumë shumë e rëndësishme është leximi. Të paktën çdo ditë duhet të bëni një rregull që të paktën të lexoni 50 faqe në ditë dhe kjo do të ndikojë akoma më shumë në trurin tuaj. Okej, s'është keq po. Këto faqe është mundur, është mundur. Mm, këto mm. nuk është se ti duhet t'i bësh sot dhe të bësh një muaj pushim dhe të vazhdosh prapë. E mira do të ishte që të ishte e vazhdueshme. Po, po. Okej. Okej. Thank you Jeri. Atëherë, faleminderit Jeri. Ishte e mrekullueshme nga ana jote. Ë do të vazhdojmë tani me pyetjen e radhës. Nëse Olta na lejon. Dakord. Patjetër. Ky aktor mm -hmm. ishte në dy ndër filmat e emëruar për Best Picture. Ky aktor shfaqet në dy Jo në një, por në dy nga filmat që konkuronin për Best Picture. Çmimi Best Picture. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Cili është aktori që shfaqet jo në një, por në dy ndër filmat që konkuronin për filmin më të mirë të vitit? i cili ka marrë pjesë në një konvent të atyre që luajnë një lojë me kompjuter që quhet Magic. Mm, po, Loja po, po, Magic po. është një lojë ku ti merr role, ëm dhe është si kështu role play që quhen dhe Mm. ti pastaj ë, luan vazhdimisht me orë të gjata në kompjuter dhe ti je për shembull një magjistar dhe Jeri është një, ku di unë, secili përdor avatarin e vet. Kuptohet. Po janë njerëz shumë të fantaksur këta që që lidhen me këto me këto lojra mm -hmm. dhe kur bëjnë konventën ti mund të shkosh atje dhe takon marrësh pjesë njerëz të ngjashëm me po. ty dhe aty luajnë këta me njëri tjetrin me kompjuterin apo përballë ndajnë fiksimet e tyre Ky reper ka bërë një seri fotosh, siç mund të shikoni, me njerëz të cilëve duke luajtur u shfaqet ulluku. Domethënë, oh. ky ka qenë ky ka qenë si si thua e përbashkëta. Ai gjithmonë shfaqet në foto aty, edhe këtu është Ulluku, po, që duket tani ku po luaj me me mouse-in. Ja një oh, ulluk tjetër. Oh, ja, ja, ja, sa sa ulluqe oh mund të mund të gjesh në një konvent. Ka zënë gjithë foto. Ah. Ja dhe një ulluk tjetër. Po, po, po. Pak më i shkurtër se i pari. Ja dhe ky që po qan. Ja një ulluk tjetër. Jo. Oh, më pëlqen se si i vë i vë dhe duart ky reper i vë duart sikur sikur po lutet për ato. Nejse kjo është ideja, që do të gjeni shumë më shumë foto të njerëzve të cilët nuk kanë respektin të ngrenë brekët e tyre ose të ulin bluzat. Ose të ulin bluzat, njëra nga të dyja. Duket se kjo lojë. Të fshehin ulluqet. Duket që kjo lojë të shastis. Kjo lojë është e humb, e humb për mos me të fare. Me vërtet e humb. Nejse këto ishin uh, ca nga gjërat që kishim parë atje, mund të gjeni edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. 9:27 minuta, se kush nuk do të shikojë ulluqe, njerëz shumë të shëndosh në mëngjes. 9:30. Mirëmëngjes, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104. Jemi në radio. Në ekranin e Club. Jemi jemi në radio, jemi mos u tremb, nuk jemi aty. Në radio. Mëngjesi. E, po mendoj njëri mund të jetë duke dëgjuar muzikë, ke parasysh? Po, papritur njëri. 9:30. Dikush të ndërhyn. Po. Sot kemi folur pak për uh, atë fenomenin që u shfaq mbas ditës verës këtu në kryeqytet miq të dashur. A shpresoj që vetëm këtu, megjithëse kam frikë se mund të ketë ndodhur edhe gjetiu dhe mhm, ndodh mhm, vazhdimisht, mhm. që mbasi njerëzit u larguan, i gjithë parku ishte i mbuluar me plehra. Ë uh, kanë shkruar njerëzit në Facebook, kemi pyetur Si e shpjegoni ju? Çfarë çfarë është komenti juaj për këtë? Çfarë tregon? Është mungesë koshash apo është mungesë edukate, edukate. kulture, ndjeshmërie për mjedisin edhe një sërë gjërash, po të themi pastaj pastërtia higjiena e ku di un të gjitha, po që janë personale tek njeriu. Ishte një det me plera. Kudo që të shihje, kudo që të hidhje syt, do të gjeje shishe, letra, Ku di unë, mbeturina nga më të ndryshmet, siç i kanë fotografuar njerëzit e shfaqur pastaj nëpër faqe të ndryshme të internetit. Këtu janë tek Peshku pa ujë disa prej tyre, që mund t'i shihni. Si flokë bore janë këto gotat e bardha plastike të hedhura gjithandej dhe njerëzit që janë larguar duke i lënë të gjitha pas. në një formë mund të themi që është shumë e shëmtuar, mund të themi që është çnjerëzore. Po, çnjerëzore. Ka shërore, nuk është çnjerëzore si një vrasje me thikë në fyt për shembull, po është çnjerëzore. Po, është një lloj forme edhe kjo. Po. Një lloj ku jam? Kështu. Ç'mund të thuash për këtë? Kemi Elvisin që na ka shkruar thotë është mungesë edukate dhe nuk është se u duket anormale këtyre personave sepse ashtu janë mësuar që në fillimet e jetës po, së tyre. Po ku jetojnë këta persona që janë mësuar kështu? Gjatë gjithë jetës së tyre se në shtëpi se po, cili mund të ta këtu jetojnë nga lart, nga larg, nga poshtë. Nga lart, nga lart. Nga lart gjithandej. Kishte edhe një ë ndodhte edhe kjo gjë tjetër, domethënë mm. që kishin filluar njerëzit në Facebook të premte. Mua nuk më pëlqen kjo, edhe unë e distancoj veten. Kur është një kritikë si kjo, kur është një kritikë për diçka konkrete, për ndotjen e qytetit, për shembull, ndotjen e parkut, un jam mm -hmm. shumë i gatshëm ta pranoj dhe ta ashtu. Kishte edhe një tallje me katunarizmin e njerëzve që ishin ashtu. Po. Ajo për mua nuk për mua nuk shkon. Sepse vija re në Facebook para se të shikonim këto letrat e gjërat e tjera, para se mm -hmm. festa të mbaronte, kur festa sapo po fillonte, Ishte në fillim. Kishte njerëz që thoshin na u mbush Tirana me katunarë, u mbush Tirana me katunarë, erdhën po, gjithë katunaria këtu, zbritën, zbritën, e mm, kupton, mm, erdhën, erdhën. Po. Shumë. Tash i bie që këta të kenë qenë gjithashtu në rrugë, përderisa i kanë po. dëshmuar këto skena. Kështu që siç dalin katunarët, dilkan edhe qytetarët. Pastaj Pse ç'i ka ndaluar që kamera të dalë? Kur është koha e bukur dhe ka po. aktivitete kulturore, pse mos të dalin tek e fundit? Po, plus që un nuk nuk më, nuk më pëlqen për faktin që neve e diskriminojmë dhe mm -hmm. është një lloj autoposhtrimi që i bëjmë vetes sonë në fund, edhe pse sigurisht e hedhim te tjetri te katunarit e ka. Po, Tirana në pikturën e madhe, po të shikojmë fotografinë e madhe mm -hmm. në mhm. në atë në skemën e madhe të gjërave është kryeqyteti më katunar në Europë. Po. Ne jemi më katunar ti se s'bohet. Po të shikosh se si jeton ku di un tash. Po them, Beogradi, nuk do të shkojmë më larg. Athina, Praga. Për shembull, Praga, po Praga. Praga. Uh, uh, uh, Apo falni, falni, nuk doja. Nuk doja. Edhe kjo ndjenja, edhe kjo ndjenja e poshtrimit të tjetrit që vjen si ka e katunar, katunar. Ku ka më katunarë se në Tiranë? Po, ka katunarë edhe me dy universitete. Kjo s'do të thotë asgjë. Katunar në kuptimin se fshati, fshati është ku ma gjen, po kur themi katunar është ai koncepti i të prapambeturit që mm -hmm. përdorej kështu. Ne jemi një kryeqytet i ndotur, i pistë, pa transport publik, pa parqe, pa hapësira. Më kupton me ndërtime kudo, me betonizime, me plehra gjithandej, me parkime njëra mbi tjetrën me me pështyma në trotuare, me të gjithë, me të gjithë. Katrahurë e vërtetë është. Që ne i kemi çdo ditë, jo vetëm për ditën e verës, kështu që në një qytet kaq katunar, të ankohemi për katunari, duket që është një lloj E heqim ditën e verës. Unë mua më ka rastisur në ditë normale, Blendi, që të kalojë makina Benz shumë luksoze. Në mes të rrugës ka hapur krahun, ka nxjerrë tre qese me mbeturina dhe i ka hedhur në bulevard. Jo. Po. Tani mos të merremi vetëm me ditën e verës. Unë jam shumë dakord që dita e verës është më masive. Pinte kos. Pinte kos ai me Benz. Po ishte vërtet për të vënë duart në kokë, sepse ti përderisa i ke në makinë nuk të kushton asnjë gjë të ndalosh pranë një koshi dhe t'i hedhësh mbeturinat aty ku duhet. Mirë, jo mund të ketë qenë me ato ai. Jo, kjo ishte e dukshme, nuk e di. Dashon edhe kisha fjalë. Nëse. Okej. Faleminderit Tieri. Asgjë. Okej. Miq të dashur. Do të bëjmë një tjetër pyetje tani nga çmimet Oscar 2014. 2014. E kemi dhënë fituesin e fundit apo jo? Jo? Jo. Po Jemi çikoj. Ka thënë Ben Affleck. Ben Affleck. Mhm. Mm Tom Cruise. Tom no. Cruise. Tom Cruise nuk është në asnjë nga ato. Asnjë, po. Wow. Po, Tomi s'ishte fare. Ka thënë edhe Matthew. Okej. Okay. Matthew McConaughey. Po. po, ha pra. E ka gjetur Gjergji dhe fiton dy bileta për në Cineplexx. Faleminderit Gjergji. Në rregull, duam tani miq të dashur. Duam tani mm -hmm. aktorin në rolin kryesor të filmit American Hustle. Oh. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Nuk fitoi, sepse fitoi Matthew mm -hmm. Që thamë I cili ishte në dy filma Tek Dallas Buyers Club Ku është protagonist Dhe ishte dhe. i shfaqur gjithashtu tek Wolf. The Wolf of Wall Street mm -hmm. Ka një rol të vogël atje Por ne tani kërkojmë ndër aktorët që ishin të emëruar për të marrë Oscar, cili ishte aktori për Oscar protagonist në filmin American Hustle, edhe pse nuk fitoi. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Më të thjeshta se sot s'i kemi bërë ndonjëherë janë filmat e vitit 2014 Kthehemi pas pak Coldplay me Viva La Vida Viva La Vida E pra dëgjuam Viva la Vida nga Coldplay, ora shënon 9:40 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Ka mbërritur momenti për lajmet skiç me Altinin. Yay! Gjyshi përpiqet ta kthej rrëzimin e tij të parë në spektakël. Duke mos dashur të dallohet që është plak dhe shumë i brishtë, gjyshi 81 vjeçar nga Tepelena, Avni Bën Bënaj, e ktheu rrëzimin e tij të parë pleqëror në një spektakël të vogël. Ata po hanin bukë të gjithë kur unë po vinja dhe njëkohësisht po më shihnin, prandaj kur ndjeva që gjunjt po më lëshonin, u mundova të rrëshqas ndërsa bie, tregon gjyshi i familjes Bën Bënaj. Pastaj hapa krahët dhe thërrita. Dada! Sikur gjasme u lëshova vet në tokë. Sipas Avni Bën Bënajt, kalamajt dhe niprit e duartrokitën, që do të thotë se nuk morën vesh që gjyqi, që gjyshi, gjyshi, arriti rrëzimin e parë. Faleminderit Altin. Faleminderit gjyshi. Gjyshi. Okej, um, hmm. tani do të japim edhe përgjigjet e sakta të pyetjes sonë të fundit në lidhje me filmat Oscar, i jepi. Christian Bale ishte Christian Bale është e saktë, bravo. bravo. Henry dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo, bravo. Christian Bale, aktori i cili ishte në filmin American Hustle, uh, dhe i emëruar si njëri nga ata pretendent për të fituar aktori më i mirë i vitit me këtë film. Kështu që tani do bëjmë pyetjen tjetër, do të qëndrojmë me Oscar 2014, miq të dashur, kam gjetur një tematikë të lehtë për ditën e sotme, për të mos e çuar shumë shumë larg. Mm, mm, mm. Ky është filmi. Mhm. Mm Cili është filmi? Mm -hmm. Është pyetja për ju që mori aktorin më të mirë, mhm. protagonist dhe aktorin më të mirë, jo protagonist. Zero, 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Dy çmimet më të mdhaja për aktorët protagonist dhe jo protagonist I mori ky film Ne po kërkojmë titullin e filmit Ky film që mori edhe aktorin protagonist Edhe aktorin Jo protagonist. Cilët ishin ata? 069 20 70 222. Tani kemi edhe këtë Icon Pop Songun e vogël që Olta e ka luajtur bashkë me mua gjatë uh, gjithë mëngjesit sot. Nuk e di nëse kemi një fitues në lidhje me këtë këngë Olta, por duhet titulli i kësaj. Kanë thënë step by step. Shumë e lehtë. Ka thënë Mirela dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Nga New Kids on the Block. Step Është shumë e njohur është. Po pra, më vjen si e dëgjuar. E dëgjojmë edhe një herë. Ne po kërkojmë titullin e kësaj kënge, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Unë nuk kam asnjë ide për këtë. Ai, ai, ai, e vështirë do jetë mirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë tani ndërprerje fare shkurtë publicitare. Kur të kthehemi do të kemi Sharadion edhe për ditën e sotme. Okej, okay, kthehemi një herë. Klubi i mëngjesit ora është tani 9:50 minuta miq të dashur. Ju përshëndesim Blendi Jeri, Altini Olta dhe Lori janë këtu me ju dhe koha është për uh, Në fillim tani jo jo nise koha është të bëjmë sharadio, në shkojmë për sharadio është e drejtë. Por dua që Olta të jap të gjithë fituesit çfarë ka çfarë s'ka. Le të lëm fjalën Olta. Le të flas Olta. Nuk është se kam shumë kohë, ju them të drejtën. Po, si po them që Ervini ka gjetur Buyers pra, ba, Dallas Buyers Club. Dallas Buyers bravo, Club. Bravo, dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, bravo. Ndërkohë për këngën Icon Pop Song është su, nga Suede. Nga Suede. Beautiful One. E kanë oh, gjetur. E ka gjetur Ronela dhe fiton dy bileta për në kinema. Na s'e gjetëm ors. E gjetëm. Çik më fort mund për ta. Edhe një herë Altini. Se bëjë do të goca Beautiful Ones është e sakt Bravo Nga Suede, miq të dashur Beautiful Ones ishte titulli i këngës Ok Tjetra është uh, kjo Duhet artisti I need a doctor. Tani është koha për Sharadio. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Ej, tek Icon Pop Song që sapo dëgjuam duhet artisti. Mm, Tam. Okay. Artisti, jo titulli i këngës, mm -hmm. se më duket se e lash pa thënë. Po jo pra tham nuk kemi. Jo, jo, jeri. Asnjë prej nuk ka. Jo, jo, nuk janë macet. Jeri kam kam mace, po ah. macet e jerit nuk bëjnë këtë gjë. Nuk bëjnë këtë gjë. Mund të ketë po, mace të po. tilla jeri, po macet e tua janë të tilla. Është lloj, është raca. Jo, është jo racë, jeri, se janë dhe persona. S'mund të themi për shembull që jemi nga Himalajet, se ka mace kështu. Jo, po mendoja me ato që quhen me P. Jo, me P. Po të kujtoni ngatërruar, jeni ngatërruar, jeni ngatërruar se s'e keni gjet dot. Paç. Edhe me kaq miq të dashur klubin e mëngjesit për ditën e sotme. M'i jep pak ato letrat? Urdhro. Rrofsh. Ehm, um, ne do ta mbyllim këtu. Orgesa Zaimi do t'ju mbajë programin deri në orën 12 me programin e saj Music Box në Club FM. Ndërkohë fituesi i fundit është Eri dhe ka thënë Eminem për Icon Pop. Jo, nuk është e saktë, më vjen shumë keq. Jo. Jo. I need a doctor. I need a doctor. Kush e këndon atë këngën? Ajo është një këngë Dr. Dre. Përgjigja e saktë është Dr. Dre. Më vjen shumë keq. Dhe unë nuk e kontoj shikoje këtu. Ashtu për uh, për transparencë. Kjo për transparencë me si kish emrin djali? Eri. Unë Erit mund t'i japim edhe për qejf mund t'i japim dy bileta. Ia japim dy po. bileta, okay. Dakord, por që kjo përgjigja e saktë këtu është Dr. Dre, është Dr. Dre. Që aty nuk lexohet dot uh, Lori, po e afrove pak, se e afron Lori? I ke fika të mbrogët, mirë ke bo. Ta marrë programin, dakord. Po ka DR këtej, edhe dre nga ana tjetër siç mund të shikoni DR. Po, po, po. Ëh, ashtu se se ndryshe s'ma nxë mua, emrin Eminem këtu s'ma nxë. Tani u bë më e qartë. A kupton, kështu që kur të fusun D DR. R. R. Dhe një sekundë se pse kam bërë D, si gazeta. DR. DR.